Յուրի Ջհանգիրյանը կդառնար 80 տարեկան։ Հավսաթաղն ապրոստի պայմաններ քիչ ունի, բայց մարդիկ չեն հեռանում գյուղից։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը հյուրընկալվել է Երևանի Նորք Մարաշ վարչական շրջանում։ Մարտունին կնշի իր 90-ամյակը։ Ռուսաստանի նախագահն Իսրայելի վարչապետին առաջարկել է ջանքերը համատեղել իսլամիստների դեմ պայքարում։ Աշխարհի ամենանշանավոր տնտեսագետների ցուցակը գլխավորում է հայազգի գիտնականը։ Շարլ Ազնավուրը համեր կտա Բեյրութում։ Պեկինն այսօր ընտրվել է 2022 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերի մայրաքաղաք։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ Յուրի Ջհանգիրյանը կդառնար 80 տարեկան, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ասկերանի շրջանի Հովսեփավան գյուղում տեղի ունեցավ հուշցերեկույթ, նվիրված Արցախի ազատագրական շարժման ակտիվ մասնակից Հովսեփավան գյուղի հիմնադիր Յուրի Ջահանգիրյանի ծննդյան 80-ամյա տարելիցին։ Միջոցառմանը ներկա էին մարտական ընկերներ, հյուրեր, արազատներ, ազատամարտիկի կյանքի եւ գործունեության մասին ելույթներով հանդես եկան նրա մարտական ընկերներն ու դուստրը Էլիա Ջահանգիրյանը։ Երկաթյա կամքով անznազող, համառ եւ հայրենիքի նվիրյալ, այսպես է նրան բնութագրում ընտանիքի մոտ ընկեր, բանաստեղծ եւ հրապարակախոս Սոկրատ Խանյան Սարգսյանը։ Արցախի ժողովուրդը միանգամայն աչքի է ընկնում իր սրամտությամբ, հիշողությամբ, հերոսությամբ, վճռականությամբ, աշխատասիրությամբ։ Եվ երբ մենք այսօր ազատագրված, անկախ ապրող մեր հանրապետության ներկայացուցիչներս խոսում ենք մեր Արցախ աշխարհի առեղծվածային ուժի մասին, զարմանալի ոչինչ չկա։ Եվ կոնկրետ ես բախտ եմ ունեցել շփվելու Յուրի Ջանգիրյանի հետ, ընտանիքով։ Յուրիկի քաջությունը, հայրենասիրությունը սկսում է իր օջախից։ Մեր ընտանիքում մեր մեծերը զարմանում էին նրա հա, վերաբերմունքից դեպի երեխաները, դեպի իր կինը, դեպի մեծերը, նրա մեջ իսկական հայրենասեր հայի բոլոր բարի մասնություններն էին նստած։ Յուրի Ջհանգիրյանը որպես ընկեր, պարզապես մի առեղծվածային անհատականություն էր։ Յուրի Ջհանգիրյանը մեծ հերոսություններ է կատարել։ Նրա կենսագրությունը լավագույն էջ է մեր ազատագրական պայքարի մեջ եւ Երիցս Փարք եւ Երիցս խոնարհում այն ընկերներին, ովքեր շարունակեցին նրա մտահղացումը 1988 թվականի սկզբին Յուրի Ջահանգիրյանը կազմակերպել է հայ բնակչության պաշտպանության համար Խոջալույի եւ Հարազատ Աստխաշեն գյուղերի սահմանագծում Հովսեփավան գյուղի կառուցումը։ Այնուհետև մի քանի անգամ ձերբակալվել եւ որպես Արցախյան շարժման ակտիվիստ տարբեր ադրբեջանական մեկուսարաններում կրել է բանտերի տանջանքները։ Այսօր Հովսեփավանը որպես բնակավայր պետական կարգավիճակով հաստատված է եւ ունի մոտ 100 բնակիչ։ Գյուղի հիմնական դպրոցը կրում է Յուրի Ջահանգիրյանի անունը։ Աննա Ղուկասյան այսօր Հավսաթաղը ապրոստի պայմաններ քիչ ունի, բայց մարդիկ չեն հեռանում գյուղից, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Շահումյանի շրջանի Հավսաթաղի համայնքը ձևավորվել է 1998-ից 99 թվականներին։ Այսօրվա դրությամբ ունի 21 տնտեսություն 106 բնակչով։ Լեռների ու հարուստանտառների հարևանությամբ կյանքը թվում է ավելի հեշտ պիտի լինի գյուղացու համար, այնինչ գյուղապետ Սայատ Մելքոնյանի խոսքով ամեն ինչ այնքան դյուրին չէ, ինչքան թվում է։ Համայնքը գոյատևում է դոտացիաների շնորհիվ, որ կազմում է 4 միլիոն դրամ։ Այն ծախսում է գյուղական խնդիրների համայնքապետարանի պահպանման աշխատավարձերի վճարման համար։ Հիմնական եկամուտը, որ գյուղացին պետք է ակնկալի անասնապահությունն ու հողագործությունն է, որոնք այսպես ասած կաղում են հավասարթաղում։ Հողագործության մասնավորապես հացահատիկայիների մշակության համար չկան հարմար տարածքներ, հիմնականում անտառներ են։ Անասնապահությունն էլ խոչընդոտներ ունի, որի պատճառով գյուղատնտեսական այս ճյուղը ցանկալի ցուցանիշների չի հասնում տարածքներ ունենք, ճիշտ է, տարածքներ չենք դժգոհում, բայց ճանապարհներ չունենք։ Խոթարքի բան։ Խոթարքի ճանապարհները լրիվ բնականը փակված են, մենք էլ բնական տեխնիկաներ չունենք բացելու։ Սայատ Մելքոնյանը դժվարին է համարում գյուղի վիճակը։ Մի կողմից նշում է, որ միշտ դեմ է եղել ամեն ինչում հույսը պետության վրա դնելուն, մյուս կողմից էլ ընդգծում, որ առանց պետական միջամտության անհնար են բարեփոխումները կարելի է ինչ-որ մի նախագիծ, մի ծրագիր լինի, որ մենք անենք։ Մեր գյուղը շատ դժվար իրոք, այսօրվա դրությամբ դժվար վիճակում գտնվող գյուղեր։ Ամենից առաջ համայնքի ղեկավարը իրավիճակը քիչ թե շատ փոխելու միջոցը տեսնում է համայնքի հաշվեկշռում արկա ամբողջ 5000 հեկտարի լիիրավ տնօրինության մեջ, չնայած կառավարման այս մոտեցումը տարբեր հարցեր է առաջացնում, որոնց համոզիչ պատասխանները չստացա։ Հիմնական մեծ մասը անտառ, որ անտառը գտնվում է մնացան պապանության տակ։ Մենք անտարս չենք կարող ուտել։ Արոտավայր ունենք, ճանապարհ չունենք, որ մարդիկ գնան, անասուն պահեն։ Այսօր մենք այն տարածքում ենք գտնվում, որտեղ մենք վերաբնակեցված ենք, որտեղ պետք է արտոնությունները իմ կարծիքով ավելի շատ լինեն։ Ես չեմ ասում մենք ծրի ապրենք, բայց պետք է ինչ որտեղ արտոնություններ լինեն, բայց օրինակ հակառակն էլ մտածենք, եթե աս լավ անտառները ձեր տրամադրության տակ, այդ անտառները մի երկու տարում կոչնչանան։ Չի ոչնչանա։ Բա ո՞նց կվերահսկեք, որ առողջ ծառերը չկտրեն։ Այսօր համայնքի բնակիչը ոչ մի ծառ չի կտրում։ Այսօր չի կտրում, որտե վերահսկողության տակ է։ Էքուցել չի կտրել։ Եթե կտրի, ինքը համայնքում է։ Ինքը համապատասխան մտումներ պետք է անի, կտրի։ Հիմնական կտրողները պետք է դրսից գան, ովքեր ունեն մեծ տեխնիկաներ, մեծ կարողություններ, որ կան մտնեն անտառ։ Իսկ համանքի բնակիչը չի կարող այդքան հնարավորություն։ Այսօր գեդը անցնում է համանքի միջով, մենք գեդից չենք կարող օգտվել։ Ինչի՞։ Որտեվ գեդը ներքևում է, համանքը վերևում է։ Նասոս բան չկա։ Խմելու ջուրը նույնպես խնդիր է հավասարթաղում խմելաջուրը ճիշտ է, շնորհակալ ենք կառավարությանը, իրենք շուտվանից ձեռնարկել են, բայց այսօր լրիվությամբ ինքը չի աշխատում։ Խե։ Որովհետև ինչ-ինչ պատճառներով դրածա, սխալ կոմպական դրածա, սխալ տեղում դրածա, այսօր բնագիճը սաղ ձմեր ջուր չի ունենում, համարը 3-4 ամիս ջուր ունենում, այնտեղ հոսանքի գումարը, աշխատողի գումար, Այսքանով հանդերձ հավասարթաղից հեռացողներ չկան։ 2014-ին գյուղում արձանագրվել է 1 ծնունդ, իսկ 2015-ին արդեն 2 ծնունդ են ունեցել։ Դպրոցում սովորում է 21 աշակերտ։ Արտաժամյա խմբակներով հագեցած կրթօջախի սաները մասնակցում են թե շրջանային, թե հանրապետական երկի բարի ասմունքի եւ այլ մրցույթների։ Իդեպ համանքի ղեկավարը նաեւ դպրոցի բարի խմբի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Ասում է, որ երեխաները շնորհաշատ են, սակայն ունակությունները զարգացնելու հերանեկարները սուղ տարազներ ունեն, ոչ նվագակցական գործիքներ ունեն, այս պարկաշը ստեղծել ենք 20 աշակերտից 12 աշակերտը ապարում են երկու խմբում, երկու բարի խումբը ազգագրական, երկու չեն։ Բելլալալայան այսօր Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև բարեկամության համաձայնագրի շրջանակում երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերի քննարկման նպատակով Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանն այցելել է Երևանի Նորք Մարաշ վարչական շրջան։ Երևանի Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Facebook-յան էջի փոխանցմամբ վարչական շրջանի աշխատակազմում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում վարչական շրջանի ղեկավար Վարազդատ Մկրչյանը եւ Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել 2014 թվականից մեկնարկած համագործակցության ծրագրի շարունակության վերաբերյալ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի միջև ձեռքբերված փոխշահավետ համաձայնության համատեքստում վարչական շրջանի եւ Ստեփանակերտի համագործակցության հետագա ծրագրերում ներառվել են Նորք Մարաշի եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմերի միջև փորձի փոխանակումը եւ համագործակցությունը կրթության, մշակույթի, սպորտի եւ սոցիալական ապահովության ոլորտներում։ Փոխադարձ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև օգոստոսին կազմակերպել Նորք Մարաշ վարչական շրջանի աշխատակազմի պատվիրակության այցը Ստեփանակերտ։ Օգոստոս 14-ից կմեկնարկեն Արցախի Մարտունի քաղաքի 90-ամյա հոբելյանին նվիրված տոնական միջոցառումները։ Այս մասին տեղեկացնում է Մարտունու քաղաքապետարանի Facebook-յան էջը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ կկազմակերպվեն սպորտային միջոցառումներ՝ կրոսավազք, շրջանի լավագույն շախմատիստների մասնակցությամբ շախմատի առաջնություն, մրցումներ, ըմշամարտից, ավանդական այլ մարզաձևերից, մշակութային միջոցառումներ, իմ մարտունին շեն մնախորագրով, ինչպես նաև երիտասարդների մասնակցությամբ քայլարշավ դեպի Ղարաչուղ բարձունք, որտեղ պատերազմական տարիներին տեղակայված էր մարտունու ինքնապաշտպանական ուժերի հիմնական հենակետը։ Օգոստոս 15-ին տեղի կունենա Հին Մարտունի հայացք ապագայից լուսանկարների ցուցահանդես։ Կկազմակերպվի շրջենտրոնի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի սաների աշխատանքների բացօթյա ցուցադրություն, ցաղկեպսակ ներկդրվեն Մոնտե Մելքոնյանի, Արցախյան ազատամարտում եւ հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների հուշարձանների պատվանդաներին, տեղի կունենա հանդիսավոր միտինգ, ինչպես նաեւ կլինի տոնական շքերթ քաղաքի հաղթանակի հրապարակից ոչ միայն Երևանյան այգի։ Իսկ երեկոյան սպասվում է տոնական համերգ Հայաստանի եւ Արցախի երկիշների եւ բարային համույթների մասնակցությամբ, որը կեզրափակվի շքեղ հրավառությամբ։ Նշենք նաեւ, որ բարեգործական ծրագրով տեղի կունենա Երևանյան այգու բացման հանդիսավոր արարողությունը, որտեղ տեղադրված կլինի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հիմնադիր նախագահ Աշոտ Նավասարդյանի հիշատակը հավերժացնող Խաչքար Խուշարձան։ Շարունակ մենք թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին առաջարկել է համատեղել ջանքերը իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում։ Ռուսիյսկայա գազետան մանրամասնում է, որ այդ առաջարկը հնչել է հերրախոսազանգով Կրեմլից միջազգային բնույթի հերրախոսազանգերի շարքի շրջանակներում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Մոսկվան կարող է պատասխանել այն երկրների սահմանած պատժամիջոցներին, որոնք Եվրամիության անդամ չեն, սակայն միացել են կառույցի նախաձեռնած միջոցառումներին։ Նա ընդգծել է, որ Մոսկվան առաջնորդվելու է փոխադարձության սկզբունքով։ Պեսկովի հայտարարությունն ուղղված է 6 պետություններին, այդ թվում Վրաստանին։ Թբիլիսին եւս միացել է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցներին, ինչի մասին ասված է Ղրիմի եւ Սևաստոպոլի շուրջ իրավիճակի պատճառով սահմանափակող միջոցառումներին միանալու մասին Եվրահանձնաժողովի հայտարարության մեջ։ Տնտեսագիտական ոլորտում հետազոտություններ հրապարակող REPEC Research Papers in Economics պլատֆորմի կազմած աշխարհի ամենանշանավոր տնտեսագետների ցուցակը գլխավորում է հայազգի աշխարհահռչակ տնտեսագետ Տարուն Աճեմողլուն։ Ցուցակը կազմելու ժամանակ քննարկվել է աշխարհում հայտնի 2223 տնտեսագետների տեխնացություն։ Հաշվի են առնվել նրանց վերջին 10 տարիների գիտական գործունեությունը, տնտեսագիտական աշխատությունները եւ դրանց կիրառությունն այս կամ այն ոլորտում։ Ցուցակում Տարոն Աջեմօղլուին հետևում են Հարվարդի համալսարանից Էնդրյու Շլայֆերը, Չիկագոյի համալսարանից Ջեյմս Հեքմանը եւ Հարվարդի համալսարանից Ռոբերտ Բարոն, իսկ ԱՄՆ-ի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բեն Բերնանկը զբաղեցրել է ցուցակի 25-րդ հորիզոնականը։ Շարլ Ազնավուրը ժամանել է Բեյրութ։ Նրա Facebook-յան էջի փոխանցմամբ այցի նպատակը Բաթրունի միջազգային փառատոնին լեգենդար երկչի մասնակցությունն է։ Ազնավուրը համերգով ելույթ կունենա Բեյրութում օգոստոսի 1-ին։ Երկիշն այս տարի հասցրել է մի շարք համերգներ ունենալ եւ շարունակում է ակտիվ համերգային գործունեությունը։ Թուրքիայի Դիարբեկիր եւ Դերսիմ քաղաքների հայկական թիմերն առաջին անգամ կմասնակցեն օգոստոսի 2-ին մեկնարկող համահայկական ամառային 6-րդ խաղերին։ Դրանք կմեկնարկեն Երևանի Հրազդան մարզադաշտում օգոստոսի 2-ին եւ կտևեն մինչեւ օգոստոսի 12-ը։ 6-րդ խաղերն ընդգրկվել են հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված պետական միջոցառումների ծրագրում։ Մրցումներ անցկացվելու են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Ընդհանուր առմամբ 2015-ի խաղերին կմա կմասնակցի ավելի քան 6000 մարզիկ աշխարհի 36 երկրից եւ 165 քաղաքից։ Նախորդի համեմատ այս խաղերն աննախադեպ են մարզիկների եւ մարզաձևերի քանակով։ Համահայկական ամառային 6-րդ խաղերին Սիրիայի պատվիրակության մասնակցության ծախսերը հոգալու է հայկական կողմը։ Հայաստանի կառավարությունը հուլիսի 2-ին իստուն որոշել է սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությանը Պետբյուջեի պահուստային ֆոնդից 2015-ի 9 ամսում այդ նպատակով հատկացնել 39 միլիոն 800 հազար դրամ։ Համահայկական խաղերի սպորտային իրադարձություն է, որն անցկացվում է 4 տարին մեկ անգամ։ Առաջին անգամ խաղերն անցկացվել են 1999-ին։ Մրցումներն անցկացվում են ինչպես անհատական, այնպես էլ թիմային մարզաձևերում մարզասերների համար։ Պեկինն այսօր ընտրվել է 2022 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերի մայրաքաղաք։ 10-ի փոխանցմամբ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նիստում քննարկվում էր երկու քաղաքների՝ Պեկինի Չինաստան եւ Ալմաթի Ղազախստան տեխնացությունները։ Ղազախստանի ներկայացուցիչները ներկայացման հիմքում դրել էին կլիմայական եւ պատմական գործոնները՝ իսկական ձյուն, իսկական սարեր եւ իսկական ձմեռային խաղեր խորագրով։ Պեկինի հայտում առաջարկվում էր օգտագործել արհեստական ձյունը։ Ղազախստանը նաև նշում էր, որ Օլիմպիական խաղերին լիարժեք պատրաստ լինելու համար քաղաքին անհրաժեշտ է կառուցել ընդամենը երկու շինություն, իսկ Չինաստանը նշում էր, որ Պեկինում արդեն անցկացվել է Օլիմպիադա եւ այն ունի անհրաժեշտ ներուժ, ենթակառույցներ եւ կադրեր։ Ֆուտբոլի Արգենտինայի ազգային հավաքականի լեգենդար խաղացող Դիեգո Մարադոնան հաստատել է այն լուրը, որ պատրաստվում է իր տեխնացությունն առաջադրել FIFA-ի նախագահի ընտրություններում։ Տեխնացուները պետք է հայտերը ներկայացնեն մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերի 26-ը, իսկ ընտրությունները կանցկացվեն 2016 թվականի փետրվարի 26-ին։ Գազམ་ակերպության գործող նախագահ Յոզեֆ Պլատերը ոչ այդ կշարունակի պաշտոնավարել։ Ես կվերադառնամ աշխատանքի, կվերադառնամ հանուն FIFA-ի եւ առաջին հերթին իմ ընտանիքի։ Ժողովուրդը կաջակցի ինձ, ասել է Մարադոնան։ Ըստ մամուլի հրապարակումների FIFA-ի նախագահի պաշտոնին հավակնում են նաև բրազիլացի մարզիչ Զիկոն, Լիբերիայի ֆուտբոլային ասոցիացիայի նախագահ Մուսա Բիլիտին, Հորդանանի արքայազն Ալի բին Ալ-Հուսեյնը, գազམ་ակերպության պատվավոր փոխնախագահ եւ Կորեայի ֆուտբոլային ասոցիացիայի նախկին ղեկավար Չոն Մոնջունը։ Հուլիսի 29-ին FIFA-ի նահագահի պաշտոնում իր տեխնազոցիոնն առաջադրելու մտադրության մասին պաշտոնապես հայտարարեց UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անամ առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 24 ցելսիուսը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։